ciam manscribado estas pli bona ol taipado. Scribado appartenas alla basa educo. En la lerneio oni lernas tion per folio cae crayono. Dum la curo de la vivo tio sciovigas alla ciferezza maniero. Ciam rentumas scribi per la mano, cae ciam ciferezza scribado estas pli senso hava, tion el trovas esplorista te amo. Ce plen cresculoi regas iam plei of de la taipado, sed la man scribado estas ancora besonata, Exemple, se homoi notas ion ce prelego au mitingo, tiel dum januaro Norvegai neuroscientistoi presentis indicoen pritio che manscribado en tiae situatioi accelas la lernadon. Ili montris al tridexes studentoi certain vortoin sur ecrano. Seque, la test personoi devis au noti la vortoin manscribe au taipi ilin en clavaron. Dum la experimento estis mesurata per electroencefalografio ego, la electra activezzo en la cerbo de la partoprenantoi. Cetio la esploristoi constatis che la precise regata i manmovoi el elvocis ce la applicado de crayono essenze pli activa in cun nodigioin inter certae cervai regionoi. El pli fruae studagioi oniscias, che lo observitae cun nodigiae schemoi, faculoi nomastion connectivetson, estas decidai por la formigio de la memoro cae la prilaborado de informoi cae estas tial avantagiae por lernado, scribas la norvegae sciencistoi. Ni montris che la differenzoe en la zerba activezzo contextas cun la zorga formado de la litero ce scribado, cio pli forte postulas sensan activezzon. Estas quelcae indicoe pritio che e lernas pli cae rememoras pli bone se ili manscribe notas ion el la prelegoi, dum la applicado de computilo cun clavaro ja eble estas pli practica se ili scribas longan texton au eseon. Principe la scribo proceso estas tre complexa, gi consistas parte el automatizeblai, cae ne automatizeblai procesoi. La notado en si mem, la ortografio, cae parte ancao la formulado estas automatizeblai. Iu pli bone tio successas, des pli da capacito havas la labor memoro, exemple por la planado, cae prilaborado de texto tio validas cae por la manscribado, cae por la taipado. La homoe sin decidas laula efficetso por la formo de la scribado. Dum manscribado, dum la passinta iardecoe ce plen cresculoi malcrescis, scribado en tutte tamen eble nun farigis pli ofta, char iunae homoi entaipas enormain quantoin da textai informoi en siain compufonoin. Nome scribae babiladoe hodiau anstatauas plei parte telefonain conversatioin. Che man scribitae notoi iam ne plu ludos rolon pro la abundo de ciferezzae eblezoe, tion ne credas alias ciencistino la homo ia bezonas ciam analogan alternativon.